навчався в третю зміну, не було приміщення. По кілька днів перед стипендією жив на хамсі та гнилих помідорах. Були такі, що не витримували. Верталися в райони фінагентами, виконробами, бригадирами, залишалися найчіпкіші. Огієнко не одержував з дому жодної копійки але вчився тільки на п'ятірки. І на роботу його запрошували кращі інститути Києва. Я з місця, сказав він. Прошу не поспішати, відкласти справу. Всі ми дуже поважаємо Василя Васильовича. Може, він у чомусь і помиляється, але треба ще раз перевірити перевірити все. Майдан подивився на нього чи то здивовано, чи то вдячно. Підвівся за столом високий, сухий, ледь сутулий. Було видно, що він стомився. Піджак на його худих плечах висів, як на вішальці. Врахуємо ваше побажання, товаришу Огієнко, сказав він. Можливо, і справді, одне слово, ми тут самі в усьому не зможемо розібратися. Комісія нехай продовжить роботу. Хай перевірить ще раз і подасть офіційну довідку за всіма підписами. Інших думок пропозицій немає, заяв, зауважень немає. І оголосив кінець засідання. Поодинці і гуртами всі виходили у вестибюль. Маленька зала містилася на першому поверсі. В передньому ряду схилився Сергій Ірша. Він затулив руками обличчя, світле волосся розсипалося на обидва боки, сховало і обличчя й руки. Довгенько збирав на столі папери майдан, сказав невизначено Тищенкові Ти зайди до мене. Мабуть, сьогодні не зможу, відповів той. Майдан знизав плечима, подумав, подумав і сказав. Треба працювати на справу, а ти працюєш на людей. Ось у чому твоя помилка. І пішов. За ним ступив до дверей Огієнко. Він теж зупинився біля Тищенка. Я хочу вірити вам, вірю. Проте остаточної певності не було і в його словах. Вам треба захищатися, знайти вагомі аргументи. Ми з Рубаном можемо поїхати на станцію. Тищенко схитнув головою. Спасибі. Шукатиму. Якщо йтимете в забігайлівку, прихопіть мене, кинув Рубан, вправляючи в мунштук цигарку. Я тут за дверима. Вони лишилися в залі удвох з Іршею. Тищенко підійшов до нього, взяв за руку. Сергій підвів голову, другою рукою відгорнув волосся. Допіру Василю Васильовичу здавалося, що той плаче, але очі вірші були сухі. Він був схожий на сновиду. Його думка пірнула кудись у глибінь, на саме дно прірви. По його скрижанілій душі пройшла глибока розколина. Він ще не обдумав до кінця всього, що сталося, та як його охопити все, готувався до цього засідання, навіть написав удома виступ, щоб не збитися, щоб не переплутати цифри. Але виступ вечірка спалив усі його аргументи, а основне впевненість у собі. Під час засідання він почувався як невдатний ковзаняр на тонкому льоду, мчав від берега до берега і промчав би, та зачепився, впав. І тепер лід потріскує, і розум підказує досить звестися на ноги, як крига вломиться, і ти провалишся. Крига вломиться і так тільки це триватиме довше. Під кінець його душа стерпла зовсім, мов би вимерзла.